عباد الله ان معاملاتنا في هذه الحياه الدنيا hiya allati yubna alaiha aljazaa fil akhirah ndugu waislamu baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia mtume wetu Muhammad rehma na amani na kuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani hakika muamala wetu maisha yetu hapa duniani vile tunavyoamiliana basi tufahamu ya kwamba malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yanategemea maisha yetu haya na miamala iliyoko baina yetu faman ahsana falahu alhusna waman asaa falahu darul ukhra atakayefanya vizuri katika miamala yake hapa duniani basi atapata mazuri vile vile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala umniyati kulli mu'min waman asaa falahu darul ukhra na yule atakayefanya vibaya Hapana shaka malipo kama siyo pepo, bila shaka hakuna nyumba nyingine isipokuwa ni motoni, waliyadhu billah. Ndugu zangu katika imani, kwa mantiki hiyo imekuwa ni wajibu kwa kila Muislam an yuhsina fi muamalatihi kulliha, ajitahidi awe ni mwenye kufanya vizuri katika miamala yake yote afanye vizuri katika miamala yake yote imma iwe ni muamala bainahu wa baina Allah katika kuamiliana baina yake na Allah tabaraka wa taala au katika kuamiliana yeye na nafsi yake au katika kuamiliana yeye na wenzie ajaribu kila mmoja miongoni mwetu mwenye kuihurumia nafsi yake miamala yake iwe mizuri aikague ayakague mahusiano yake na Allah subhanahu wa ta'ala mahusiano yake na nafsi yake mahusiano yake na wanadamu wenzake ayakague kwa sababu malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala yatategemea maisha haya yatategemea miamala hii ndugu zangu katika imani na haya ndiyo ambayo ametuhusia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam idh yaqulu sallallahu alayhi wasallam li abi dharr ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan hadithi hii ambayo ina nukta tatu muhimu Hotuba yetu ya leo tutajikita katika wasaya tatu hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haithuma kunt. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala fi jamii ahwalik, katika hali zako zote muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha na pale unapofanya mabaya haraka fuatisha mema alhasanatul mahiyat mema yatakayofuta haya yaliyokuwa mabaya wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan nukta ya tatu na wasia wa tatu amiliana na watu kwa tabia zilizokuwa njema ishi na watu kwa mwenendo uliokuwa mwema ndugu zangu katika imani maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika jawamiu kalimihi alayhi salatu wasalam ni katika maneno machache yaliyobeba maana kubwa ambayo ndiyo mafanikio ya mwanadamu kama utaishi au kama tutaishi kwa kuchunga mambo haya matatu wallahi tutafauru ndugu zangu katika imani katika nukta ya kwanza anatufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam kaifa tataamalu ma Allah ni vipi utaamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam kumuogopa Allah kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zetu zote kwa sababu yeyote mwenye kuamini anna Allah tabaraka wa ta'ala ma'ah wa yarah wa yasma'u akaamini mtu kwamba Allah tabaraka wa taala yuko naye anamuona anamsikia anajua kila tasarufati zake zote hapana shaka mtu huyu ataziogopa ghadhabu za Allah subhanahu wa taala ukiilea nafsi yako katika hali ya kutambua kwamba Allah tabaraka wa taala anakuona Allah tabaraka wa taala anajua mambo yako yote Allah tabaraka wa taala la yakhfa alayhi shay'un min amrik halifichikani jambo lako lolote kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka utamuonea haya Allah tabaraka wa taala ittaqillaha ma kunt muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote unapokuwa ogopa Allah subhanahu wa ta'ala kukuona mukassiran ukiwa ni mzembe katika yale aliyokuamrisha uyatekeleze kwa ukamilifu utaogopa kukuona Allah subhanahu wa ta'ala unayaendea yale ambayo alikukataza na hakutaka uyaendee utamuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala ndio mtume sallallahu alayhi wasallam alipowahusia masahaba siku moja anawaambia istahu min Allahi haqqal haya muoneeni haya Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwonea haya wakasema waliosema inna nastahi min Allahi walhamdulillah ya Allah alhamdulillah sisi tunamuonea haya Allah tabaraka wa taala mtume akawafafanulia maana ya kumwonea haya akawaambia kumwonea haya ni kuyahifadhi maungo ukayahifadhi macho ukayahifadhi masikio ukavihifadhi viungo vyako na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala huu ndio ukweli wa kumwonea haya Allah tabaraka wa taala ndugu zangu katika imani man hayatahu bihadha almabda yeyote atakayejaliwa kuishi maisha yake katika misingi hii ya kumwonea haya Allah subhanahu wa ta'ala katika misingi hii ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zake zote bila shaka huyu ndiye mcha Mungu kwa sababu Takwa ndugu zangu katika iman ndiyo inayomzuia mtu kusema uongo. Takwa ndiyo inayomzuia mtu kudanganya. Takwa ndiyo inayomzuia mtu kufanya ghishi katika miamala, kufanya utapeli, bali takwa ndiyo itakayomzuia mtu na khiana. Takwa ndiyo itakayomkokota mtu katika wema, katika mambo mazuri yote. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ittaqillah ma kunti mwogope Allah subhanahu wa ta'ala popote unapokuwa katika baadhi ya mifano ya wema waliotangulia pana tukio moja la Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ardah marra yawman bira'i ghanam inasemekana Abdullah ibn Umar siku moja amempitia kijana anachunga wanyama akamwambia bi'ni shatan niuzie mbuzi mmoja bwana ana wanyama mbuzi anachunga Abdullah ibn Umar akamwambia niuzie mbuzi mmoja yule mchungaji akasema innaha li sayyidi wa laysat li wanyama hawa ni wa bosi wangu sio wa kwangu فأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يختبر تقواه Abdullah ibn Umar anakusudia kuutazama ucha Mungu wake